Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, նախքան մեր զրույցը սիրով ձեզ եւ մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոնական օրերի արդիվ, մաղթում եմ խաղաղություն ու բարօրություն հայոց աշխարհին, համայն հայ ժողովրդին, մայր հայրենիքում, Արցախում եւ Սփյուռքում Մերոնվիրական իղձերի ու երազանքների իրականացում արդեն ընթացիկ 2022 թվականին եւ գալիք տարիներին։ Ձեզ հետ միասին եւս մեկ անգամ խոնարհվում եմ Արցախյան ազդամարտում հանուն հող հայրենի պաշտպանության իզեն ելած ու մարտական դիրքերում նահատակված մեր հերոսների հիշատակի արժև։ Աստված պահապան ազգին հայոց։ Նոր տարում սա մեր առաջին հանդիպումն է Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքագետի ամբիոն հեղինակային ծրագրի եթերում եւ մեր այս զրույցում կփորձենք հետադարձ հայացքով քննության առնել հետպատերազմյան առաջին տարում մեր ապրած կյանքը իրատեսական թե ընդհանրյալ հետևություններով հանդերձ։ Եվ այսպես մենք հրաժեշտ տվեցինք 2021 թվականին ըստ արևելյան օրացույցի ցուլի տարուն եւ դիմավորեցինք հաջորդ 2022 թվականը։ Համաձայն դարձյալ նույն այդ օրացույցի Սպիտակ վագրի տարին վաղվա լավ օրվա հանդեպ մեր ավանդական հույսով ու հավատով։ Իհարկե, մեր ժողովրդի բազմադարյա պատմության փորձից գիտենք, գիտակցում ենք, որ լավ օրվա հույսն ու հավատը երբևէ ինքնին ինքնաբերաբար երկնային մանանա չեն բերում, ոչ որևէ անհատ մարդու եւ ոչ էլ մի ողջ հանրության։ Այդ զգացողությունները պարզապես ելակետ են, որից սկիզբ է առնում չաչարանաց ուղին։ Լեցուն ամենատարբեր սпасելի կամ անսպասելի դժվարություններով ու խոչընդոտներով եւ իրականություն են դառնում, եթե ամուր անսասանը հավատն առաստված, եթե արկա են դրանք հաղթահարելու ինքնավստահությունը, կամքն ու վճռականությունը, եթե ուսուսի ձեր ձերքի ես հարազատիդ, բարեկամիդ, ընկերոջդ, հարևանիդ եւ առասարակ քո ժողովրդի հետ, այսինքն միասնական ես, միահամուր համախումբ Հնարավոր է մեր ունկնդիրներից մեկն ու մեկին կամ ոմանց ռոմանտիկ ու բարձրագույն թվան ասած խոսքերը, բայց հավատացեք, սա է դեպի վաղվա լավ օրբանուկ ճամփահարթելու մեր միակ միջոցը, քանզի այլ ընտրություն մենք չունենք։ Այլ ընտրանքները եկեք ազնորեն ճշմարտության աչքերին ուղիղ նայելով խոստովանենք։ Մենք սպառել ենք վաղուց։ Այլևս էական չէ կամա թե ակամա, մեր իսկ թե օտարների մեղքով։ Պարզապես մեր իսկ մեղքին գումարենք եւ մերը համարենք նաեւ օտարի մեղքը։ Բարեկամ կոչեցյալ ենա թե ողերիմ ճշնամի Ինչ կարևոր է, քանզի կամ անխոհեմաբար հավատացել վստահել ենք նրան եւ կամ դարձալ անխոհեմաբար մոռացության եք մատնել հին ժողովրդական ասույթն այն մասին, որ ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր ժամանակին չենք մտածել եւ կամ կիսատ պրատ ենք մտածել մշտապես ուժեղ լինելու մասին։ Ինչի արդյունքում է ահա որ ազգովի հայտնվել ենք Պուշկինի ասած կոտրած դաշտակի մոտ։ Այո, քանից նշել եմ իմ զրույցներում ու նորից եմ կրկնում ու շեշտում։ Անկախ նրանից, որ մեր դեմ բացի սպառազեն Ադրբեջանից կռվում էր նաև Թուրքիան, իր բարձրագույն ու միջին օղակների սպայական անznակազմով, իր գերարդիական սպառազինությամբ Թուրքիայում, Սիրիայում, Լիբիայում եւ այլուր իր հավաքագրած եւ Արցախ բերած գորշ գայլերի ու միջազգային ահաբեկչության բազմահազար ոհմակով եւ ամենևին մեր օգտին չէր ուժեր այդ հարաբերակցությունը, Մենք հայերս տանուլ չենք տա 2020-ի աշնանային պատերազմում եւ կենթանի ուժի ու տարածքների այդքան ահրելի կորուստներ չենք տա, եթե մեր համազգային ջանքերը մինչ այդ ուղված լինեին առաջին հերթին ամրակուր, սպառազեն, մարտունակ բանակաշինությանը, այլ ոչ թե տասնամյակներ շարունակ դուրք տայինք բանակային կառույցների անվան ներքո կեղծ Պոտյոմկինյան գյուղերի ստեղծմանը եւ շարունակաբար հանդիրավի գովերքեինք այն։ Եթե հարկ եղած ամրաշինական աշխատանքներ կատարած լինեինք առաջնագծում եւ խորքային հատվածներում, հակեցած արդիական զինատեսակներով, տեսադիտարկման եւ այլ անհրաժեշտ սարքավորումներով, Եթե հայոց բանակը, ինչպես նաև Արցախի պաշտպանության բանակը համալրած լինեին ուսյալ, գիտակ, փորձառու բարձրագույն եւ միջին հրամանատարական կազմով, ընդունակ լուծելու ինչպես ռազմավարական, այնպես էլ ընդհանցիկ մարտավարական խնդիրներ, ինչի խիստ պակասը մենք ակնառուտեսանք ու զգացինք պատերազմի ողջ ընթացքում։ Եթե պետությունը հաստատուն ամուր պահեր ժողովրդի եւ իր անվտանգության գլխավոր երաշխիքի հայոց բանակի մեջ կայ, այլ ոչ թե քանդեր, քայքայեր այն հեղինակազրկեր, ինչի առաջին ականատես եղանք Հայաստանում 2018-ի Թավշյա հեղաշրջումից հետո անցած գրեթե 4 տարում։ Եթե ամբողջ պատերազմի ընթացքում բացառվեր մարտական գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ պետական ստահոդ, ապա կողմնորոշիչ տեղեկատվությունը եւ հայանրությանը հայտնվեր թեկուզ եւ դառն, բայց իրական ճշմարտությունը, հնարավորություն տալով նրան վերախմբավորելու վերահաս աղետի դեմ մակարելու իր ողջ կարողությունը։ Եթե ապահոված լինեինք մեր ժողովրդի գիտակցված միասնականությունը համազգային խնդիրների շուրջ եւ հայ հանրությունն արհեստականորեն չտարանջատվեր հակադիր սևերի ու սպիտակների ազգային պարակտվածության ворմը սերմանելով ժողովրդի մեջ, ջլատելով հայության ներուժը։ Եթե Արցախի լեռնային տեղանքը նպատակային եւ արդյունավետ օգտագործվեր ինչպես պաշտպանական, այնպես էլ հարձակողական մարտերի ընթացքում, Եթե կազմակերպված իրականացվեր զորահավաքը Հայաստանում եւ Արցախում, եթե կասեցվեին անհատական կամ զանգվածային դասալակության ու դավաճանության ակնհայտ երողությունները, եթե Կարելի անվերջ շարունակել եթեները այդ ցավալի շարանը, բայց երևի թե այդքան էլ բավական է ոչ միայն ցանկացած ճակատամարտ, այլև ամբողջ պատերազմը տանուլ տալու համար։ Չգիտեմ, որքանով ճիշտ կլներ ասել, թե բարեբախտաբար բայց այնուամենայնիվ պիտի ասեմ 2020 թվականի աշնանը այո, բարեբախտաբար մենք տանուլ ենք դուել ոչ թե ամբողջ պատերազմը, այլ միայն ճակատամարտը։ Երբ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի կես գիշերին պատերազմի 44-րդ օրը հրապարակվեց Մոսկովյան Չարաբաստիկ երրակողմ հայտարարությունը մարտական գործողություններն ամենօրեկ դադարեցնելու մասին, Արցախը թեկուս ցաներ վերավոր, թեկուս սամնադորեն ամրագրված իր պետական տարածքի 2/3-ը զիջած, որպես երկիր, որպես անգամ միջազգայինորեն չճանաչված պետություն դեռ շարունակում էր կանգում մնալ։ Կանգուն էին մնացել նաև Արցախի զինված ուժերը, հանձինս պաշտպանության բանակի պատրաստ շարունակելու մահացու վտանգի արժեվ հայտնված երկրի պաշտպանության սուրբ առաքելությունը։ Եվ Փարքաստո այսօր էլ պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անց կա ու գործում է Արցախի հանրապետությունը։ Պետականության իր բոլոր ատրիբուտներով, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններ, կառավարման ստորադաս մարմիններ, բանակ զինանշան, օրհներ, դրոշ եւ այլն հայրենի եզերք է վերադարձել մարտական գործողությունների վտանգավոր գոտուս տարհանված ազգամնակցության զգալի մասը։ Ըստ հրապարակված տվյալների ավելի քան 115000 մարդ, որոնք ժամանակավորապես ապաստանած են հյուրանոցներում ու հյուրատներում, վարձակալական հիմունքներով, այլ քաղաքացիների ազատ բնակտարածներում իսկ մնացած մասը՝ մոտ 35000 մարդ, հիմնականում Հադրութի շրջանից եւ Շուշի քաղաքից, Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերանի շրջանների մի շարք բռնազավթված բնակավայրերի տնազուրկ բնակիչները տակավին ծրված են Հայաստանի տարբեր վայրերում, անհամբեր սпасելով հայրենի Արցախ վերադառնալու երանելի օրվան։ Հարկ է նշել, հանրապետության իշխանություններն անցած ավելի քան 1 տարում զգալի աշխատանքներ են կատարել ու շարունակում են կատարել Արցախ վերադարձած տնազուրկ եւ ունեզուրկ բնակիչների, ինչպես սոցիալական, նույնպես եւ կենցաղային պայմանների, զբաղվածության եւ այլ կարիքների հնարավորինս ապահովման ուղղությամբ։ Երկիրը փաստորեն վերածվել է մի համատարած շինհարտակի, սկսած Ստեփանակերտից մինչև շրջենտրոններ եւ ծայրամասային գյուղեր։ Կառուցապատումն իրականացնում է ինչպես կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ, նույնպես եւ Արցախի, Հայաստանի, Սփյուռքի տարբեր կազմակերպությունների անհատ բարերարների աջակցությամբ։ Հուրախություն բոլորիս արդեն սոցիալապես խոցելի խավերի որոշտ ու ներկայացուցիչներ, տեղահանված քաղաքացիներ, մարտական գործողությունների ժամանակ նահատակված կամ հաշմված զինծառայողների ընտանիքներ նորակառույց բնակարանների բանալներ են ստացել մայրաքաղաքում։ Իսկ ոչ քիչ թվով քաղաքացիներ բնավորվել են գյուղական վայրերի հիմնովի վերանորոգված առանձնատներում։ Կյանքը վիրավոր Արցախում, կոնկրետ Արցախի հայեցի պահպանված այս փոքր հատվածում հետսետե բնականոն հուն է մտնում։ Թեկուս վիթխարի են լուսման կարոտ խնդիրները՝ ռազմագերիների հայրենադարձության, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, ռազմական եւ այլն։ Երկրի ու հայրենի եզերք վերադարձած բնակչության անվտանգությունն ապահովում է ինչպես վերակազմավորման գործընթաց ապրող պաշտպանության բանակի, նույնպես եւ համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության խաղապահ առաքելության նպատակով Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան սահմանափակ զորախմբի ուժերով Թեկուս խոստովանենք, ինչպես վկայում են պայմանական հրադադարի հաստատման անմիջականորեն եւ հետագա ամիսներին հաջորդած իրադարձությունները, կյանքն այնքան էլ անվտանգ չէ թե Արցախում եւ թե Հայաստանում։ Ադրբեջանական ուժերի կողմից հայկական նոր տարածքների անպատիժ բռնազավթումներ, Հադուրտի շրջանի Խծաբերդ, հին թաղեր գյուղեր, շրջակա տարածներով հանդերձ Սևլիչ եւ շրջակա Բարսունքներ Շունիքում, Սոտկի հանքավայրի մի զգալի հատված Մարտինիսում հայ դիրքապահների նոր գերավարություններ շման գծի մերզակա տարածներում խաղաղ աշխատանքով զբաղված քաղաքացիական բնակչության գնդակոծումներ, սպանություններ եւ առևանգումներ, անասնագողություններ, հերահար կրակով դաշտերի ու հավաքված անասնակերի հրկիզումներ եւ այլն եւ այլն։ Ցավալի է առանձնապես արձանագրել, որ նույն այդ հայտարարության ուժով եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունների ստանձնած պարտավորությամբ հայոց բանակն այլևս դադարեցրել է Արցախի Հանրապետության եւ նրա ժողովրդի անվտանգության երաշխավորի իր վաղեմի առաքելությունը։ Ավելին Հայաստանի իշխանություններն արդեն բարձրաձայնում են Ադրբեջանի Հանրապետության կազմ Արցախի այսպես կոչված վերադարձի թեզը։ Մոռանալով, որ Արցախը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում, ոչ անցած դարաշրջանի 10-ական թվականների վերջերին եւ ոչ էլ 90-ական թվականներին, անխոհեմաբար չմտածելով, որ հայկական Արցախի կորուսյան հավանականություն անխուսափելիորեն ենթադրում է նաև Հայաստանի որպես հայոց երկրի եւ պետության կորուստ։ Հետևաբար հայրենի բնաշխարում հայ ժողովրդի բազմադարյա գոյության ողբերգական ավարտ, ազգային բնաջնջման, հայոց երկրորդ ցեղասպանության վերահաս հավանականություն։ Թե ինչ սկզբունքային դիրքորոշման արդյունք է դա, Արցախի հանրապետության իշխանությունները հասկանալի եւ ինչ որտեղ ընդունելի պատճառներով խուսափում են բացահայտ միանշանակ շեշտել։ Բայց ահա Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական վերլուծաբանից հայրենի Արցախի պաշտպանությանն իր երկու սերասուն որդիների կյանքը նվիրաբերած հոր համար ամենևին խնդիր չհայտարարելու, որ այդ դիրքորոշումը ոչ այլ ինչ է, քան բացարձակ դավաճանություն հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության շահերին, դավաճանություն Արցախյան ազդամարտում հերոսաբար մարտնչած ու նահատակված մեր բազմահազար քաջորդիների հիշատակին։ Գրկնում նորից եմ շեշտում, 2020 թվականի աշնանային պատերազմ հայ ժողովուրդը պարտություն չի կրել, այլ միայն ճակատամարտն է տանուլ տվել, ոչ ավելին։ Պարտություն է կրել բացարձակապես Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի գարնանից ցավոք տակավին առ այսօր իշխանության գլուխ կանգնած միանգամայն ապաշնոր էապես ապազգային քաղաքական ու ռազմական ղեկավարությունը ի կատարում են հայ ժողովրդի հանդեպ ճշնամաբար տրամադրված հանրահայտ արտաքին ուժերի հրանգի ահավոր է ահավորը ոչ այնքան այդ իշխանությունների գոյությունը հայոց պետության ղեկի մոտ, որքան այն հանդուրժողականությունը, որ իրադարձությունների խառնաշփոթ հոսքում ընտրազանգվածի մոլորյալ դարձած մի զգալի մասը ցուսաբերում է այդ ազգակորցան աղիտի հանդեպ, անկշռադատ թույլ տալով, որպեսզի եթե ոչ այսօր, ապա անպայման վաղը մոռացության անդուն դգահավիժի հինավուրց ազգը հայոց։ Ըստ երևույթին նորագույն պատմության այլ շրջանում համայն հայ ժողովրդին եւս մեկ համազգային վերազարթոնք է պետք։ Հայոց առաջին համազգային վերազարթոնք այո տեղի ունեցել ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ Արցախյան ազգային ազգագրական շարժմամբ ու պայքարով, սփռվելով, տարածվելով համայն հայ աշխարհով մեկ։ Արցախյան շարժումն ազատության ու անկախության հզոր կոչնակ էր, ուղղված ոչ միայն օտար լծի տակ շուրջ 7 տասնամյակ հեծած Արցախահայությանը, այլև ողջ հայությանը Հայաստանում ու Սփյուռքի գաղթօջախներում։ Ազգային ազգագրական պայքարի ելած Արցախի շուրջ համախմբված հայ ժողովրդի միասնականությունը վաղեմի երազանք էր սերունդերի համար, եւ այդ կուր միասնականության շնորհիվ է, որ խորհրդային կայսրության անխուսափելի փլուզման գործընթացում վերակերտվեց հայոց պետականությունը ազգային զուգապետության տեսքով հանդինս Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության։ Ավելին Այդ միակամ համախմբման շնորհիվ է, որ եղբայրաբար իրար թեփթեկուն դարձած հայ ռազմիկները փայլուն հաղթանակ արձանագրեցին Արցախայության եւ Արարսարակայության դեմ ցեղասպան պատերազմ սանձազերծած, ընդ որում կենթանի ուժի թվականակով ու սպառազինությամբ բազմիցս գերակշռող Ադրբեջանի նկատմամբ։ Էլ ավելին, համազգային ջանքերի միասնականության շնորհիվ է, որ մենք իզորու եղանք տասնամյակների վեր դիմակայելու ու չեզոքացնելու ոչ միայն ճշտամական ուժերի տարատեսակ նկարտումները, այլև բոլոր այն մարտահրավերները, որ մեր արժեվ ծառանում էին անկախ ազգային պետականաշինության դժվարանց ճանապարհին։ Ակամա հարց է ցակում ուր մնաց համազգային խնդիրների շուրջ համախմբվելու մեր աստվածաշնոր կամքը։ Արդյոք դարձյալ ժամանակը չէ անձնական կամ խմբակային շահերը ցանկացած պատեհ կամ անպատեհ պարագայի հայրենի երկրի հարազատ պետության ու ժողովրդի առաջնահերթ խնդիրներին անհապաղ ստորադասելու եւ իշա հայոց անվտանգ ու ապահո ապագայի միահամուր ոտքի ելնելու համազգային հրամայականի միաբանիվ հայոց նոր վերազարթունքի Անշուշտ դժվար է մարգարեաբար կանխագուշակել Մանավանդ ոչ Նոստրադամուսեմ, ոչ Վանգա եւ ոչ էլ Մեսսին ու չեմ էլ հավակնում լինել նրանցից մեկն ու մեկը, բայց ահա չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, որ այդ երանելի վերազարթոնքը պետք է դարձյալ ծնունդ առնի ոչ այդտեղ, քան հենց այստեղ, դարերի վեր հայոց ազգային ազգագրական պայքարի միջնաբերդ դարձած, համար մակարոնների բովում թրսված ու կոփված, ինչու չասենք այսպես, կողը հաստ Արցախ աշխարհում հարգելի ունկնդերներ, Դուք չգիտեմ ինչպես, բայց անձամբ ես չեմ զարմանա, եթե հայոց նոր համազգային վերազարթոնքի Արցախյան կոչնակը հնչի հենց նոր մեկնարկած 2022 թվականին եւ ինչպես վայել է Սպիտակ վագրի տարուն ոչ այլ կերպ քան արիություն, ուժ եւ վեհանձնություն խորթանշող վագրի հզոր մռնչունի տեսքով։ Տա Աստված։ Ինչու՞ չէ, ասենք ամեն։